Origin eh, Itxemandoka saio juntat eginko egitaraboa betiko gu eh, aspaldi juntako hiu kolaboratzailekin eganen dugu Renai baita inaute txamendi zinen zaikula baita egoitzurutiko etxea eta Charles Bidegain bako txazerta zaiko zaikun nahizunuki agian jakin Charles Bidegainak ekariko tezku nabardurak gaztelu eta jauregi ez estiela etxit ber egoitzak. Eta bestaldi egoitz eh, urrutiko etxea dela eta hori frantziako irautzak nulako be Egiteko manea alkentzian hizkuntza gutitiei buz, berezik uskai buz, eta ebenko aipaldi juntan, oaikuan, irautza beno lehentsago nigia eta azkenekin hoietan, e, eh, boskak ediela eta entzun bali madugu La France eta La Nation Francez eta nik dakita zer, ba, tiala uzbehiua hun urte, ez hain aspaldi funtsian, etzen entzuten berreziki nazio ideia hoi hautzatilak nahi jala agertu zaiku edabuko nazion handi ospetsu eta hain haute txamendi kantakintzala dela eta Euskal Herri maitea kantoa enbidez spekulazione istoietat jaman egin ditu horiko roti istantin gue utsumandokan Utsumandokan Beraz, hasgitin Utsumandokan Egunko Euskal Herriko kronika bitxi juntan bi Euskal dundutuk aipagei. Gabriel Martiren eta Juan de Garai lehena baigoriara eta bestia Bizkaiko Urduña herrikua. Azken hau, mila boste hun eta hoita sortzian sortu zen Hantik eta urte sumaiten byan, xuxen izateko mila boste hun eta hoita hamaseieko urietaen zazpian, orduñako hiak xute handibat ezagutu zian eta Juan de Garaien etxekuen etxia ere zen. Gaitz bizituik, familiak Euskal Herritik lekia hustu zian hego amiketako bidia hartuz. Bilbotik abiatu zien itxas untziz, kanarietat jo, hantik Atlantika zeiharkatu eta Karaibeko itxasuan sartuz Panamara heltu zien. Hantik behea kurituz azkenian Peruko lima herriala heltzeko. Juanek ordian hamasei urte baizik zutian. Geostik eraiten den bezala bide egin zian, ezen eksploradore lanak eginik, Espainiak konkistaen bide zeskialatu lur zabalen gobernadore izan behitzen. Bestiak beste, Argentinako bi herri aikizutian, oaiko herri buden Buenos Aires eta Santa Fe. Eta prefosta, egin beharrek eginik, hilzen mila bostehun eta lautan hoita hiuan. Mentiak behantago, beste uskaldun hanitz bezala, Gabriel Martiren baigoriarak exilioko bidia hartu zian. Hogei geren mente hatsaria zen. Behizaintzale hasi umen zen unai giza, nafartarek dioten bezala. Nunote, justoki, mentiak lehenago Juan de Garaiek jaikizian Santa Fe herri hortan behian. Lanaren eskernioz, be e sortu zian eta ezne saltzez bizitu. Pelota salia ez atekian, zen eta be denboa libria hartan igaiten behitzian omen. Edien dokumentazioneak dio, egin batez behi baten ezur zabal bat hartuik pelotai joka hasi zela. Hauz manea berri hau gustatu zeion eta tresna berriaren hobetzen hasi zen. Ezurain ordez menuze bati taulazko paliot bat egin azizian eta eskuhuskako pelota gora gomazko bilhakazi. Erana da, gisa pelota Argentina deitzen den disiplinaren sortzalia izan dela. mila bedeatzehun eta berroita hamabostian hil zen Diego de Albear hian. Be hil hobia handago wano. Nun jakurtena halden, a la memoria de Don Gabriel Martiren, inventor de la pelota a paleta.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 Venus Yoshirik. Ez gira eneatuko, zuen asteburuko haratunaten artetik, onda iziela eskuali jatietan, jamekontaik, oren bat arte. Ba, ba, ba, Haitzur eta jorra laboien emanaldia euskal iratietan asteko aktualitatia, alkarrizketak, laboantxako formakuntzak, edo e aste ondareko hitzordiak atzamanen dututzie, aste gusiz. Hitzordia, ostialez, zazpiek eta bostetan, eta igalte goizez, zortziek eta bostetan. Laboien emanaldia, euskal iratietan.

Egun uh, anitzetan bezala erakusi nahi dut, uh, eh, gauza bat erakusi nahi dut. Uh, eh, aldela hitz bat latinetik ina, eta beste bat ez, esuaraz zena, eta alere ez dira arras, arras elkarren bete. Eta bi hitzat dira gaztelu eta diaurri Anitzetan, bezo, gaztelu ez da esuara eta diaurri bai. Ba, lehen hori nik erranen gaztelu, gaztelu zahar edo detzen den bati, eh, ez dela hain esualdun, eta jaurriri diaurriri behar, diaurriri zahar, berri, bai. Ez du gini hori eminik egin nahi? Egunez. <laughs> Orduan. Lehenit hasitu naiz, behaz, euskaraz, bada, diaurriri, eta diaurriri, bada, dela diaun baten eh, lekua, ez? Horrean ez erratik, eh, ikusten da, eman ezan, oia nitza hartzen bari madut, en, en hori diaun eh, itz, ere bai, en bilakatzen aldela erra. Ez oian, oiar zabal, oiar bide, diaun diaurriri, klasiko da, eh, hori eskuaraz gertatzen da. Bon. Ez hori da diaurriri, eta ez da erraz gaztelua. Diaurriria enetako da, etxe bat beaz edo noble batena edo etxe eder bat beaz sala baino gorarruko den zerbait eh, maila eh, nahi dut, eh? sala, sala herria, nik ez da edo zain laborari etxe eta diaurre dia gehiago da. Zer, sala beita etxe, etxe jakin baten eh, deitzeko? Bai, erdaraz bada la sala eta du sala, sala herria eta sala andana baduru, eh? sala zarrere, bestu bestu bada. Eh, beraz, sala ez da zen laborari etxe. Hori horpustanet biziki ondi esplitatzen du etxe pare, etxe kopar, eta pare, nunti egiten diren, itzoiet. Les enfantzon eta eh, prestatu behar nuke horpustan. Le koa? Les les eh, ziren ez da nahi. E, hoi ez Bai, zerbait jaurriri batean bizi dena, untsalaz, jaurriri bat, behaz, ez da nogo nahi bizi, e, alere, huai, diaureia balin bada etxe bat, ez du beha nahi, diauriri dela, zain batzutan legatu da, jende izenarekin eta, behaz, diauriria bada. Bat mintzatzeko manera, eta manera, eta atxotitzak, eman zau, oien ahtek erreten du, dia, diauririko emaitzak, eskea du ondoan. Eta hori egen du diaurriak zerbait ematen balin badio dio baiti, ondotik estea du, gane dut, hori dertatzen zauku lutartean, ni, bai, ni baino sos gehiago duen batek egiten dauk uh, bat, eta ni asto, uh, eh, inaiz eta pentsatzen dut, egin behar dio duela, ez, eta galtzailea tatzen ez. Ni joharnek zea behin intxospek eta gaizaderrik egin behitu eta soldadozkatik eta baztertun indian. Menegi ondoko boskak jintzielaik, ea afisak olatzea ezuiten ahan nintzanez. Hori bera, hori bera. emaitza, hori jatzen dute. Eta jo beste bat ere ematen du, eh, hori bi lanian ahzeko, eta ez, ez eh, uskur bat eta bestia, eta i arraza hondiko ni seme jaurriko, elu gori nok drautu hautsitu. <laughs> ez zit, ez nik alaz. Uh, oak bat iten dut, hautsi, egen dut bezala, ez du egan egin suntsitu. Hautsi da behar bezala muztia, eh? Hausten dut zindaga, eh? apart, ba, apart. Beaz, diauriri hori, egoen, eh, diauriria esuara da. Eta onduan bada, kastelum latinez, eman du gaztelu, xato frantzesez, hemen solerrian badira biernutik kastet, kastetx, uh, eh, handana, hori markada kastroniarena, te itia hori ta ez ela, no? Eh? kastet, no. Enbri kastet. Hoi, da, kastet, handana, en, ene amala da, kastet, hori ditzen, no. lafite bezala. Na, zetu enbri kastet, ez dukortaik horra? Eh, bai, horren, eh, da, itzuliko dute buru hauste bai. Ja, ba, ez ez, bera. Horren, destilu latina da, latinetik. Bainan, mila eta horreita bostean jadanik, bada dokumentu bat erreten duena gaztelu itza er, erabiltzen dela esorregian. Bez, berriaru da, bana, badu mila urte, eh? bez, emeki, pe, gaztelu zahar. Horren, Siberuan bezitien, diferentzia ah, egiten da eta iduri lute daztelu deiado lotzen dela marzial horretin, ahmadarekin, defensarekin. Etxemplu horiko berena maule bera, pean andurain jaurreli da, Jaurreri bat, teilatuak ola, puntan, eta dena, liburu, bagnean, eta eskak, hori da jaurreli. Aliz dainan dena gaztelu, deklaratu. Eta diferentzia hori egin dute, eh, eta rez, konservatu dute, behiratu dute bizitio ontsa, baina toponimian ere bai, eman ezan, eta bazen lehen demoran Rodol Generalat edo guai Blot eta Lako Diendek eta itersen uste leku zaharrak, eh, prehistorian anletik, eta Gazteluzar, Gazteluzarre, bada uste dut, eh, soitan ere, han, eta ere bai, hek deitzen dira, prehistoria denboran egindako mm, zerak eh, pizun handi bat ez, olako induru handi bat. Ta gotor lekiak? Gotor leku bezala baretzen zutela orduan jadanik. Baduk zean, ez San Gregoi eta San Antoni nahtian, din baduk. Hori bera. Eta hori den toponimiak, ono, atxititzen du, gaztelu itzaren, lehenbiziko eganaia Bai, hori Frantzez ere bai, eman ezan erraiten dela Kastille, zefen, Le Castellet, Le Castellet da eh, norbait antastille barnean izartzia. Eta etxe honet ere erraiten du, inusenta dastelin etxeti. Ez du erraiten jaurerian, eh? da erdi presonteri derlarako eta jaureria aldiz ondi bizitzeko eta doi mailako etxe bat. Horten, eh, hortako eh, pentsatzen dut, bi hitzak ez direla elterren sinonimo. Eta behar direla eh, konservatu eta konservatzen dira. Nik eberra izan pentsatzen dut, ez diat nihulako zile gitarzunik horren aldarik atzeko. Inester. <laughs>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 Biaz egunoz eguerdita uenbako txartin du estudiasta PIBER ETA Pause baten egiteko artia hardezagun eta haitatu dugun kantoe hunekia maiten gutu, Nafarroaren egunean kari aurten niko etxarti eginik izan zaian omenaldi bat eta talagizako hitza egarten halbalin bada, gue rokero sahara unhatuike izan beita baigorri hori segiten den Nafarroaren eguneko kantaldi hortan eta deitzen zen hitzordu hau eh, sinfoniko eta karia hortan hainbat artistek kantatu dutien niko etxarten kantoiak, kasuhuntan aire ahizpak dutugu kausitzen, Esqual Rocken Rollin'. Izan gira Euskal Herrin Rockin' Rollin'. Izan gira Euskal Herri Rockin' Rollin'. Izan gira Euskal Herri Rockin' Rollin'. izan gira Euskal Herrin roken Izan gira Euskal Herrin roken roli Izan gira Euskal Herrin roken roli Gaia eldu denin adiskidiekin Juten gela bestaka Gaia eldu denin adiskidiekin zuiten biela bestaka, gaia heldu denin adiskidiekin, zuiten biela bestaka. Izan gira Euskal Herri rokenroli, izan gira Euskal Herri rokenroli, izan gira Euskal and rokenroli. ene maitia, enekin jitzite okukune guatale nuretzi. Euskal Irratiak Euskal Irratiak Euskal Irratiak Utsumandokan beti be tartia eh, egoitz urtiko etxeak egin deikun lanai, iraltza frantsesak zer jokaera be luraldian menpezien hizkuntzekin, irrautza benolehen txegela egoitz, eh, ordin zer nahi nuke ekarri bai bai. Ordin e, eh, his, his, kulturak izan tutzak ahosko kulturak, frantzian ebai, imprimategia geho sartu da, eta hor, ba, hizkuntza batek eh, letro du noblez edo palmak keiteko idatzia izan behar zian. Eta Euskara dela eta zer, eh, zer leku nulako, nulako lekia ikendu. Gustut ba, hor, ba, duzun bezala, mm, luzaz hizkuntzak hauzko eh, tasunean oinarrituak ziren. Eta hor, mm, itzulgune bat edo zinez, mizaitekotan, ba, ma bost, tamasei garren mendean kokatu behar da, eta preseski, e, eh, imprimategien eh, garapenarekin eta eta eta sortzearekin. Etxeparek aibatzen dikoa, orai dano egon bahiz, imprimatu gaberik, erran behar dena da, etxepareko hori erraiten du Euskarari buruz, baina gainen atako bizkuntzer buruz ere gauza bera erran daiteke. Eh, hor zinez, bilakaera momentu gakoa, eh, tamasei garren mendea izanen baita. horren inguruan gainera badira, teoria aski interesgarriak, eh, ba, Anderson, eh, historialari eta jakintxoak kongi irudikatzen duena, eta uztartzen duena gainera eh, imprimategien garapena, eh, klase sozial baten e, garapenarekin, ez? Eta beraz ust, ustartzen ditu e, primategien garapena klase sozial baten interesak eta nola klase sozial horren interesak e, ba, islatzen diren bilakaera sozial politiko instituzional baten goxe egarriarekin. Zer da burgesiaren lehen oihuak? Burgesiaren lehen oihuak, eta orduan, bu, burgesia erregetzatik kanpo kokatzen denez, e, burgesiak inprimategien garapenarekin, eta ez bakarrik, baina inprimategien garapenarekin, potere ekonomikoa gero eta potere ekonomikoa handiagoa izanen du, eta hor, emeki, emeki e, gertatuko dena da, e, ba, momentu batean, potere, politiko eta elizaren arteko poterearen artean talka bat gertatuko den bezala edo arroila bat irekiko den bezala, hor beste bat irekitzen hasiko da, emeki emeki, ba, potere ekonomikoa dutenen eta potere politikoa edo administratiboa dutenen arteko arroila gero eta handiago izanen da ez, eta irautzela arte iraultza arte, potere ekonomikoa dutenek, e, ez dutenez potere politikoa, momentu batean, me potere politiko horren bila joanen dira. Eta interesgarri da ikustea nola potere politiko horren bilaketa hortan, e, nazioa izan behar denaren inguruko teorizazio bat gertatuko den, e, burgesiaren mundu hortan. Abai, atxarretik hoi usaintzen duk? Be, atxarretik... E, agertzen da hor, e, eh, asten karrakatzen, elementu horiek agertzen dira. Eta Benedikt Andersonek erraiten du, besteak beste, eh, ba, eh, nortasun nazionalaren edo frantz, identite nazional delako horren e, Erna muina, imprimategien sorrera hortan kokatzen dela. besteak beste. Edo imprimategien sortzearen eta klase baten interesen bilakaerari arrunt, arrunt lotua dela ez. Lehen erranduan bezala, eh, erregetzen garaian, e, erregeak ziren e, juntagailu, erregeak ziren e, erregetzaren, erreinuaren edo erreferente. E, orduan, nazioa, erabiltzen da terminoa nazioa pundu hartan ere, baina nazioa, Ezen homogenoa, nazioa batean zen erreinua eta errein barnean ziren suietuak, eta baina ezen eremu homogeno bat, eta nortasun nazionalaren inguruko gogo eta beharrik ere ezen. Mm. Eta berrezik zea e, erregearen pian zien biztan leguzi hoiek, etzian e, ideia bat e, aman komunik partekatzen ziena, ez parin bazen azkenian el, Elisa edo Fedea, mestele ideia iketzia, eta imprimategiak dik, lotua ideien lotua hoi agian zabaltu. Bai, eta ba, bazuten ezen eh, nazio batekiko atxikimendua baino zen errege, bat, batekiko atxikimendua. Hori hori ala da, eta erregea eta erligioa, bi elementu horiek hor ziren. Inprimategiak eginen duena da, bat eh, bati emanen dio auspot, izkuntza bat auspotuko du, eta inprimategiak ere balioko du ideia batzu zabaltzeko. Hala, hori hala da. Zan, ba, garai batean mezenak ipatzen baldin badira, eh, ba, ba erregetzak edo elizak eta erabiliko dituenak, ba, hor bestelako bide bat garatuko da eta hain ba, printzearen erregiaren ikuspegiaren kontra doazen ideiak ere zabaltzen joanen dira. Eta hain ba, batean nundik el, inprimategiak ze mundu, ze klase sozialaren eskutik garatuko dira, ba, ideiak klase sozial horren e, norabidean ere kokatuko dira. Eta uste dut hori interesgarria da. Eta, beraz, eh, nortasunaren, nortasun identitate nazionalaren inguruko elementuak horra dira e, gorpuzten, ez? Ba, ari gira ja da, irautza, irautza garaiaz, irautza garaiaz urbiltzen, ez? Baina nor, hor e, joanen dira biltzen. Ordan, Euskal Herritik begiraturik, bon, ba, egia da, Euskal Herrian... E, Elizak indar bat eginen duela euskarazko testuak bideratzeko eta interesgarria da ikusten nola garai hortan bon, badiren idatzi batzu agertzen direnak eh, lehen aipatut eh, aldi bat aipatut Josef Egiategirena eta hor ba Josef Egiategiren testu horietan gogo eta filosofiko horien barnean bada erregetzarekiko nola baiteko lotura, bada bainan badira ideia aurrerakoiak ere, egin bat edo beste. Eta interesgarri da ikustea ere nola bere gogoet, bere eskuizkribuak ez dira imprimatuak izan. Eh, hori edo ez dugu atxeman trazarik. Bainan eh, bere eskuizkribuetan, e, eh, zirriborroetan edo badira erreferentzia batzu eta besteak beste Alemaniako e, imprimategi baten erreferentziak. Horrek suposa lezake kontaktuak izan zirela imprimategi horrekin, eta finantza finantzabideak ere aurkituak zituzkeela eh, bere gogoeta liburu horiek euskaraz e, imprimatzeko. Eh, hori gauza biziki interesgarria da, berriz ere kokatzen gara nazioarteko sare batean, horren nahi duerren bazela nola baiteko mezenagoa euskarazko imprimakiak e, E, imprimatzeko beharra ikusten zuena eta eta bazera irakurlego bat ere Eta gentia eh, ez zela be luraldian zerratuik, zen eta jakiteko, eben, eh, lapurditik edo dirakita nuntik jakiteko aleman bat prest Euskarako tresnen eh, edo tekstuen imprimatzeko, berzia zabalik izan emundiai. Bai, o, zabalkunde hori biziki argi ageri da, bai bere desmartxetan, baina bai idatzi, idatzi, bere idatzietan ere ez, orduan, aipatzen baita garai hartan e, nolaran e, argien mendea um, bezala irudikatzen da garaia, ideien eztabaida, filosofoen eztabaida eta mon ba adibidez liburuaren titulua hori da euskal filosofo baten ekeia. Ordan mon daidoran ba, euska Euskal Herrian e, ideia horiek, hau da Euskal Herria ez zela ideia horiei hermetikoa. E, ideien mugimendu horrek Euskal Herrian ere bazuela Bazuela bere eragina. Eh? Beti horrek berriz ere haustendik dik, eh, eta luzaz uh, hizkuntza gutiti hoik euskara eta hola, behien daitzeko baizik etziela hon, eta zerrien biltzeko horre berriz aizkora kaldu bat ideia hori. Bai, horrek erakusten du, eh, euskara ez zela bakarrik kabalekin elekatzeko hizkuntza baizik eta bai gogoetarako hizkuntza eta bai filosofiarako hizkuntza irakaskuntzako hizkuntza eta eta eta gainerateko. Oda, beste hizkuntzen egin berean, leku baten egiteko entxigua bazela ere Euskal Herrian. Iso! Iso! Iso! Iso eman kizuna. Musika talde bat, mikro bat, galderak. Ilabeteko lehen eta irugarren asterarteetan, gaueko amaretan. Elektro, rock, ska edo funk, gure inguruko taldeekin ezagutza egin. Iso eman kizuna, ilabeteko lehen eta irugarren asterarteetan, gaueko amaretan. Gaueko amaretan. Iso. Adi, musika emankizuna, asteak gauetan bederatzietan, biziki maite isi. Larun bat gauetan aneketan, eta ere, ikande gauetan zazpietan. Eh, eta bai. Asi nahi, zerbait zeltetzen, Tximando Kajunen azken pausia aste juntako, balinba bain zunduk behin eta beste kanto, e hau, bena guke gu aldetik ohitazteko baizik ez herri herri urratz, maiatzain zazpian dugula eta aizu da aurtenko lema, ego aldian aizu, bada, erreki edo erazuzu, bena ipal, iparalde juntan egarten da, ebai haizu, eran beita zilegi edo zuzenezko den gaizabate eta koordian bi hitzoien jokiaikin be erazuzu hau be zuzen dela. Uska delako hau herri urratsek kaitatu dian lema beraz. Hitzak eh, amets arzaiusek eta muzika kentzazpiek eh, beraz. Bien lanan ustargoa hau eh, kentzazpi eta amets arzaiusena. Ebentsek herri urratsen kantoia aizu. Normalak, Erotzat bagenitu moralak Bortxatu ez bagintu gureak Zergaitik zen delitu aiena Zergatik baizu, baizu, zaizu Aske zara libre zaizu you mind? It's you beti bezala oai tradizione bat duguna en haute txamendien kanta gintzai lotuik egun, e, eh, boa ez dakat perbal ezagutzen jat, mena tituliek ez ditada eraiten Euskal Herri maitea nula zen hoi? Ah, eskola herri Bitinan, bitinari buruz inaduk, eh? E, kantu hori. Bitinan uh, izan gintian hikamika atzu doi bat bortitzak. Zeren e, demoran ingintian e, eh, toberak, ioldiko toberak, heke gogorak izan zirenak, eh? eta nire eh, etan kantatzen ziren kantiak, eta dantzatzen zirenak ere, nik initean beste, beste zaititen zitean, nik horiek initean. Eta horren ondotik izan zian baigorri eh, talde batek, muntatu ziztean, toberak lasan, lasan lur, lur baten gainetik, eh? hori, eh, igundaneko historia, iholdin kotoberetan, zian, eiharazain bat, e, beraz etxia eta iara, hurain gainean zitiena, eta herrian bazian e, eta mm, proiet bat e, aintzira baten iteko, lak artifizial baten iteko. Turismoa goguan. Bai, eta hain ingurian espekulazio, e, lurain espekulazio. Hori, hori dudai gabekoa. Ta gizona eh, etxortako eierako eh, hori, ikintzitziaian azbatez, ahantxeño iluna, zerran lanian ari nindian, agorila izaintzian, eta horreta ara, sortzi aldiz e, tribunalian iraaziut, eta guai behatzi garen aldian, ekspropriatian niz tribunalak, etxetik kanpoat manatian niz, eh, eh, expropriazioan por, d'utilite publik eta heldu niz zien ganat, ez dakit nori adreza, eta ea, zait iten aldu zienez ah, Bon, hola, zian, ideia, etzian ene ideia, eh? E, toberen ideia e, montatu zian, eta hartan ez gindian, teatroan bezala, herriko protagonistak e, batzu iara zaina eta bere familia, eta bestiak herriko etxeko jendiak, eh? eta, bueno, ba, hortan joka partida atzu, gaitzak izan zitean, eta animaleko eskandalak eta historio. Bueno, ba, horren, e, eh, horren ondotik, e, eh, lasan bazian etxaldeat, e, saltzea jina, eta markesa batek e, joiten ziena antxaretan, ere meiteko etxia. Eta bazian, kuplegazteat, etxe hori begistatzen ziena, biztan dena, presioak sobera gora joan zitean. Hordean, hori tribunalean pasatu behar azian ere, eta hori buruz, baigorri arrek e, eh, montatu zitean e, eh, toberak, montatu zitean toberak. Ta hain untsa nungio tribunaleko tenoria jintzelaik, ba markesahak e, eh, gehile atintzen, etzian gehio espekulazioa hola hutsina azizian. Fontxean, e, ioldikoa ere ba, eh? ioldikoa ere, anreiatu zian eh, spekulazio hori, ezen eh, intzian bagero zait, baina ez ideia zuten bezalako lakoa, eh? apentziaik ere. Proba, euskal kulturek zerbaitetako bario dira? Hala, bai. Eta gero, e, bai hori ahoriek, hori egin eta, somai demora emurian, hemen bitinan gertatzen duk berri ze beste lur historio bat. Ordian, bazian, etxalde tipi bat, e, desiten zena, eta hain e, lurrak begistatzen zitean tokiko laurari gazte batek, eskontz, eskontzekoa zena ono mutiko gaztea. Ta ordean eh, hor ere, e, espekulazioa bazian, bazian e, angelukoa, uste diat, angeluko jaun bat, jimenez, edo lako zaitzean izena, e, e, begistatzen ziena lur horren biltzia eskorat. Eta egun dainokotan espekulazionia presioak beti goitia aziz. hori buruz, eh, ni hilin indian, sekula noitzen duk, nian e, ibil gailua kamioneta txar ni nila, ez otua eri nila kozu eh, eta e, garazian. Hilin indian, ostankoko etxetan zen erostuna lauraria ostankoa gabaitzen, etxetan hilin indian, hea jinkoaina jinen zienez, eta baionako tribunalea, tolako egunean, han behar zela antxara pasatu, eta bon, behar zen, ene buria agasuntza zertan ari nintzen eta zendako zen. Eta hori guziak egin eta gertatu zean delako. Hi, ostankoa esun nintzen, eh, sustengu galtegitea, gaztentako? Bai, eh, delako lurra erosi nahi zen laboraria ostanko agazelakotz, eta lur gehienak ere ostankon zielakotz. Eta ordean, e, laurari hori zian, delako etxekipi horren, hauzu lehena, ondoan zian. Eta, behaz, aferak intzian azantz, eta baionan tribunalian antxarak behartu ziela egin, e, joan gintian, bildunian, charmanteko jende handana, eta joiteko baionako tribunaleat, hemetik bitinatik eta, eta bitinatik eta ostangotik. Eta erostun delako nausi, zinako nausi bat zean, bazetean zain eta aintzindari zean, PDG bat, etzean agertu. Eta behaz, airian gelditu zean, saltze hori, isilka ustez, zaferrak zean, ukaldi bat jo bakarrik, eta gehi jokoi gabe, bon, berriz irazia, aldia hori irazten zela. Ta hortaik landa... Zie kontent? Bistan dena. Hortaik ez denak ez, ez, denak eh, batuk beti uh, jende problema dela kotz, eta mentuaz puskat iduritzen zitzela kotz azantz itegin diela, zen ez beti bestek eta hoben eh, guk egiten mititu petuak, azteko, nik azteko intiat, eta bon. Hortian, uh, eh, menturaz, uh, uh, zera uh, kitzika gaiztoatzean hehen guztia beti berak, beti berak, homestea zantziten, uh, iholdin eta lasan eta bitinan eta historia. Betire, uh, jintzian, ideia, baigoriko taldearek, emaitziela lasako inazien tobera emain emaitzitila bitinan. Ta bon, xeetasunetan sartu gabe, e, bitinan, e, bazean noait, begiak etxertien hauai, e, gaztez biziki okupatzen zena. Eh? Bon, zeh eta gauza unak ere, inazten zezkeenak. Dantzan eta kantuz, ta nitz. Bon, hilauk. Ta Hari galdinakoan, ja, noiz izain zen hobekienik jitia, eh, horren itat, eta bera garantzian, ba, salbatorez, salbatore, osteuna egin gertatzen meita, egun hortan etzela jeuze. Bon, behaz, mesua jakena azten diau delako bai eta ba, nun inen zen ustankon ala bitinan eh, bitinako gaztek eta errantzitan Behala, bo, bitina, bitiran, eh, jantzela lekuiko behena iteko, eta baitzen txala handi bat, eh, bon, pilotako eta plaza handi aterbetu bat. Eta justi ustua, baigorri harrek hori eman, eta salvatore artian, gertatu zean, un certain Monsieur Giscard de eh, eman zila ideia, eskualegia bazela herri bat, 100% hain alde e, botza mantzutenak. Eh? Ahantzuzi. Antzuzi. Ordean, guaire baluzkek berdin kandidatetan konten litazkenak holakoak balidan. ta, ta noiz izain hori, ta salvatorez. Ta eh, gertatzen duk, jakiten dugula, eh, jaun horren rezebitzeko, dantzariak, e, norri zein zen, bitinako neskak eta mutikoak. Eta ordean, eh, bitinan gertatzen nuk, delako aintzindari horrekin, erreintazian, enberdin balio geranik, eh? Erreintaikin eta solasak itentia eta puxkat kesatzen gitok. Baina ez duzik ikusten edo argun gaizki heldu dela. Bo, mena ez ez ez, gauzak iziarri untxapasatuko ziela, eta eta Ba, ba, gauzak ezpitzien untxapasatu. Bon, bitinako toberak, ba, sekulako jendia, eta deuze behoitzen hoitzen ono nahi tegani, ba, batzuk erten zitean, baizik eta hau edo hua edo izaintzila, liskarrak izaintzila, onak usten du, arrundun joan duk. Ba, bena, hori, plazan, kosola sakzian, guk ez gindakinan, eh, gertatzen zian, beste atzuk, bo, Ejan dezan, talde bat, bazian, e, ekintza bortitzak iten zustena hetako noaitzuk, e, eh, dantzariak otokar batek ere meiten zitilaik arantzu zirat, bidea trabatu zitean. Ta han, xuxen ez digat ze erantzuten, hantik gileat gauaz nintzitean gazteek, ba ikara erriko, zainetako eritasunaikin, etxamen digin jokoa. Ba, ikusten du, biskiat, kakaat ikara erriak, barkatu hitza, ikara sortzen du gerriak. Ta, Hintzala eta gazte horien trabatzeko, zera, itzaleko kontzientzia. Egezko ordre emailea. Hintzala? Ba, hintzala egiazko ordre emailea. Eran izan omentzian, nous avon desordre. Ha, ah, bon. Eta ordean, eh, du frantzez, honu pret korrix, er, eh, orduko fama bainien aski, eta biztan dena, biziki nekatu gabe, jendek, sinetxizitean, geostikat, ene izena kartarki eranik izan zenez, bena, enik ondia galdin zizke arteatat, nik ez ez, ez ez. Banikian, ideia hori, hilia zela, bidean trabatzeko hori. Ba, Azkenten horian, egana, eh, ez ez ez, ez zela, hemen izabaitzien jende delako ekintza bortitzetan ari zien talde hortakoak. Ez zela, ez zela, iten gauza hori, ezin inezkoa zela, bueno. Betire, hortaik, biziki makurtu, argunt, izigarriko, zera, eh, Begi gaiztuan herri guztiak gelditu Eta eskual herri maitia, nolako amodio, ote dukik eskatzen, horren beste lakario, desplazer ezanitzetan, hinduketan hastio, gaitzik horreta minbera, neskabadu balio kantia tiaholaina eta beste pertsutan, eh, eta zer gidan, eta hori buruzina. Afinitzen dena du. Eh, eta eh, da, ez eh, dira nola azken izena, azken partxea. Eh, sua izan lekuan pindarrak ehortzirik amodio garziak ez baitu barku esku barku pi, eskualerriak omentu komentu lehengo aspalditik Andre bezala amorosak erreri. Konfesa bat, konfesio bat duke. Bon! lekuko dira garai batetako korapiluak eben aipatuik e, Euskal Herri maiteaekin. Euskal Herri maitea nolako amodio ote dukik eskatzen horren beste lakariok desplazerre zainitzetan, hinduketan hastio, gaitzik horreta min bera, balio. Neska beta izkor oien herri nioa, maitasunan eraukan, ustez nahiko beroa, ederan. Bako samurkoa Agurra motza duketa Irri laburra Sua izan lekuan Indarrak izaurkirik Amodio garzina Ez baitu barko iztirik Euskal Herriak omentu Lehen Andre Ederrek Amor osake herrerik. Kantu hoke mandazkot, Ene herri ndoari, Amodik daima oro zauri musika dola melutaz nausituz nik zertan urhentzen den gue astehuntako juntako eskerrak beti bezala gue kolaboratzaile fidel dien Charles Bidegen egoit zurutiko etxea eta eniaut etxea mendiei. Ixue dudan bezala huk espalia ez peilitzateke emanaldik. Nikene aldetik betiko ber holki betiko ber mantra, sustu, te zahat, zori izati, eta blabli, eta bla eta gein hartaratzeko egin behardien ariketak. Erra nahi behita ba, begi biztan dugun e, eh, lene darun le izateko beti, izateko ordez beti, ba, duia altsa, bazter erso egin, bista zabaltu, eta imanula hintzen den hartuko zide. Ale, atiatia, izan untsa, dagun hastiala arte.